Bueno, ba, kontua da hori jaso genula duela hiru aste pasata edo, ba, ba bueno, zitatutako lagun guztiok eh ba, zita bat, audientzia nazionalerako, ba, atzo eta gaurko egunetarako, eta, eta bueno, ba, ba zitazio dira remandoa ba, artesalea elkartearekin, eta horre diretua dagoen, ba, web horri gainean egiten ari ziren ikerketa lan guzti ba, neta, ba, gainerako kide guztiak bezala, ba, eh, bere momentuan, 2002an, eman e, babes publikoa, ba, gaztezarea elkartearen zorregari, ba, iduritzen zitze egulako, ba, zorrea horren arrazoiak, e, interesgarriak zirela, eta bertan plantatzen zena zen, ba, alde batetik, be, beharrezkoa zela, Euskal Herrian, ba, esparru, gazte esparru, eta den mozorenen arteko harremanak sustatzea, ba, hortikan, ba, ekimen komunak, eta barreta barre bultzatu alizateko, eta baita ere, soilik horretarako bada ere, ba, informazioa, ba, gazten artean edo trukatzeko. Eta horre lotuta sortu zen eh, elkartea, ba, talde eta eta ba, gazte guztientzako, ba, musikarekin, gai kulturalekin, e, ikasle kontuekin, e, eh, mugimendu sozial ezberdinekin, e, gaztetxeekin, ordena delakoarekin lotura zeukaten, ba, gazten arteko, ba, esparru, ba, aske bat edo sortzeko. Eta guk ideia horrekin e, baten genuen, eta ideia hori, ba, bestu genuen, bere momentuan ere, ba, publikoki ez. Eta, eta horre lotuta, ba, ba, bueno, ba, gaztesareak, e, ba, bost urtetako, edo bost ez, ja, urtetako, milakaera, era, ba, luze bat izan du, ba, ba, bueno, ziurrenik, ba, gazte, gazte zarea gehiago erabiltzen duen jendeak ere zan dezak ezen bate, zen bateko ekarpena duen, du bidritzen zegu, ba, interesgarria den proiektu bat izan dela, dela, eta izaten jarraituko duela, eta zentu horretan, ba, ba hori da, ba, guk gutxatu genuena, guk ba, beste genuena, guk ba, bestan jarraitzen duguna, eta pizkaz, ba, audientzia da, eraman gaituen arrazoia, ez? Eh? Aldi beren, ba, ridurazko egoera batean batu, gara. Ba, nola baite, eh, ba, bezle paper horretatik, ba, ba, oi, ez, ba, audientzia nazionalera eraman baina, bueno, pentsatzen dut hori ere dela egoera berri bat, ba, Euskal Herrian, eta zentzu horretan, ba, bakotxean ez genuen bezala, ba, audientzia nazionalak hasi da, Ba, Euskal Herriko meka bezala, ematen du Euskal Herritarri izateko ba, musean jakin behar duzula, usatu bat zela, ardoa ere bai, eta dintzen ez nabaitik baten batean pasatu behar zarela, ez. Ez dut esango, ba, aldarazi behar eta brokatu behar den egoera bat ez denik, baina gila da ere, ba, Euskal Herriko herritarazkoentzako entzako, ba, eguneroko normalidade batean gazetaz izartzen den, ba, egoera, ba, ba, injusto bat eta buru gabekeri bat badela, gaurko erabaki nagusia izan da, ba, atzotik eh, hasita, ba, ba hori ez ligarek etxekela egongo, ba nolait, e, eh, bainolako bermen eskaerarik ez dirantzarik, ez zinatu beharrik, ez estadutik ez zinatera behar, ez zinatera ez eta, ba, kartzera datze, ba, bere alakoa gindurik. Horrek ero jarraipena izango da, ba, ikusko, zain ba, putazioak bere horretan daude, ba, bertan bera utzen ez diren bitartean. Eta inbutazioak, ba, kolaborazio eskerako albira, ba, hori, ba, asko bat egun bezala desiza diet, años, eta, bueno, ba, ikusiko da horretze bilakare daukan, edo, edo dena delakoa, ez?